Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Ռագաստ երիտասարդական ծրագիրն է՝ տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մասնագիտական կողմնորոշում թեմայով 3 դաս միջոցառում է կազմակերպվել Մայրաքաղաքի Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավակ դպրոցի ավարտական դասարանում։ Կազմակերպիչ 2014-2015 ուսումնական տարվա լավագույն ուսուցչուհի Մանուշ Բալայան, Արագաստի անդրադարձը։ Մասնագիտության ընտրությունը շատ կարևոր խնդիր է, գրեթե կյանքի խնդիր, որ մենք սկսում ենք ատամհատիկից։ Փոքրիկի արժև տված բազմաթիվ իրերից հատկապես ո՞րն է ընտրելու նա որպես ապագա մասնագիտության նախորինակ։ Իհարկե, սնահավատ պետք չէ լինել, երբեմն ընդրված առարկայի եւ ապագա մասնագիտության համընկնումը ուղակի զուգադիպություն է լինում։ Երևույթի հիմքում մեր հետաքրքրասիրությունն եւ անհանգստությունը, մեր մանուկների համար ապահով ապագայի կանխագուշակումը, դա իմիջայլոց է Մասնագիտություն պետք է ընտրեն երեխաները եւ ոչ ծնողները։ Երեխաներին կարելի է սովորեցնել, բացատրել, ուղղորդել, բայց ոչ ստիպել կամ բռնանալ հստակ պահանջով։ Չպետք է խլել նրանց իրավունքը, Ի վերջո քչերն են գոհ լինում ընտրած մասնագիտությունից։ Նրանք ում համար այդպես էլ երազանք է մնում ծնողների խոչընդոտումով չընտրված մասնագիտությունը, մի տեսակ ձախողվում են, ընկճվում, դառնում անտարբեր ամեն ինչի հանդեպ։ Եվ ահա մայրաքաղաքի համար 11 ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի ավարտական դասարանում դասղեկի ժամ է։ Թեման՝ մասնագիտական կողմնորոշում, նպատակը՝ օժանդակել աշակերտների մասնագիտական ճիշտ ընտրությանը։ Դասղեկ Մանուշ Բալայանն այսպես է սկսում դասը. Մասնագիտություն բառը լատիներեն պրոֆեսիա նշանակում է հայտարարում եմ իմ գործը։ Այսինքն սա մարդու աշխատանքային գործունեության տեսակ է, որ պահանջում է որոշակի պատրաստվածություն եւ հանդիսանում է մարդու գոյատևման աղբյուր։ Ինչ մասնագիտություն ընտրել հարցադրումն անխուսափելի է, որի պատասխանը փնտրում է յուրաքանչյուր մարդ իր տարիքային կամ սոցիալական զարգացման ինչ որ մի փուլում։ Հարցի լուծումը շատ կարևոր է ոչ միայն իր անձի, այլև ընդհանուր առմամբ հասարակության համար։ Մասնագիտական կողմնորոշումը ենթադրում է մանկավարժության եւ հոգեբանության շրջանակներից դուրս առավել ընդգրկուն համալիր աշխատանքներ՝ ուղղված մասնագիտության ընտրությանը։ Պլատոնը դեռ իր դարաշրջանում գրել է. «Ամեն առանձին անհատ պետք է զբաղվի այնպիսի բանով, ինչը պետք է պետությանը, եւ միևնույն ժամանակ նրանով, ինչին նա իր ամբողջ էությամբ ամենաշատն է համապատասխանում»։ Մասնագիտական կողմնորոշումը գործառույթ է, որի նպատակն է անձին տրամադրել համակարգված տեղեկատվություն աշխատաշուկայի արկա իրավիճակի եւ զարգացման միտումների, կրթական համակարգի ընձեռած հնարավորությունների, մասնագիտությունների, անձնային որակների եւ հակումների վերաբերյալ։ Նրան հնարավորություն ընձեռելով կայացնել գիտակցված եւ արդյունավետ որոշում։ Այնուհետև Մանուշ Բալայանը մանրամասնում է. մոտ 2.5 հազարամյակ առաջ Պլատոնը նախանշել է այն, որ աշխատանքի եւ հասարակության զարգացման գործում անխուսափելի է անհատի գործնեության դերերի տարանջատումը։ Կարիերան կյանքի ընթացքում մարդու ստանձնած աշխատանքային դերերի հաջորդականությունն է ու բազմազանությունը, առավել լայն իմաստով այն ընդգրկում է կյանքի դերերը, ազատ ժամանցի գործնեությունը, ուսումնառությունը եւ աշխատանքը։ Կարիերայի ուղղորդումը համակարգված գործառույթ է, որի նպատակն է ուղղորդման սուբյեկտին օգնել շարունակական ինքնազարգացման եւ ինքնակատարելագործման միջոցով բարձրացնել մրցունակությունը աշխատաշուկայում եւ ունենալ համակարգված շարունակական առաջընթաց ողջ աշխատանքային գործնեության ընթացքում։ Մանուշ Բալայանը նախապես կահավորել էր դասասենյակը, թվում է սենյակ մտնողն անկախ տարիքից կանգնած է նույն ընտրության առջև։ Մասնագիտությունները շատ են աշխարում, բայց դրսևորվել կարող եք դուք միայն մեկում, որ ձեզ հարազատ է ու բոլորից թանկ, եւ կարող է կոչվել սիրելի աշխատանք։ Լրագրող, մանկավար, ժիրավաբան, պատմաբան, քաղաքագետ, լեզվաբան, մասնագիտությունների աշխարում կան որ դուրը բացել, Քննարկմանը հրավիրված էին մասնակցելու ծնողներ, ուսուցիչներ, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության մասնագետներ, հյուրեր։ Նախապատրաստական եւ մասնագիտական կողմնորոշման մասերին դասղեկի ներածականին հաջորդեց ծնողների խոսքը։ Մերի Արստամյանի մայրը Միրաղա Հրամանյանը մասնագիտությամբ իրավաբան դեմ է, որ աղջիկը նույնպես իրավաբանական կրթություն ստանա եւ խորհուրդ է տվել աղջկան ընտրել լեզվաբանությունը, մասնավորապես օտար լեզուների բաժինը։ Մերին ոչ, ինքը իրավաբան է դառնալու։ Իսկ հա բոլորովին հակառակ իրավիճակ է Լալայանների ընտանիքում։ Գանե Լալայանը Վիլենայի մայրիկը երազում է, որ աղջիկն ընտրի իրավաբանությունը, իսկ աղջիկն ընտրել է օտար լեզուների բաժինը։ Ինչպես ենք մենք ընտրում մեր ապագա մասնագիտությունը, շատ է շակերտներ ավարտում են ավագ դպրոցը եւ ընդունվում են համասարան առանց մտածելու թե ինչ են անելու իրենց կյանքում։ Մասնագիտություն ընտրելը հեշտ չէ, քանի որ դա ամենակարևոր որոշումներից մեկն է մեր կյանքում։ Եթե ընտրենք ճիշտ մասնագիտություն, մենք կլինենք երջանիկ եւ հաջողակ, իսկ եթե ընտրենք սխալ մասնագիտություն, մենք կլինենք դժգոհ եւ անհաջողակ։ Մենք պիտի որոշենք մեր ապագա մասնագիտությունը մտածելով ու նայելով տարբեր տեսանկյուններից։ Դերմանուկ հասակում ավանդական անհատիկի ժամանակ ծնողներն ու հարազատներն անհամբեր սպասում են, թե երեխան ինչ է ընտրելու, եւ դրանով էլ որոշելու է երեխայի ապագա մասնագիտությունը կամ շատ հաճախ ծնողներն ուզում են, որ իրենց երեխաները զբաղվեն իրենց մասնագիտությամբ։ Կամ արդյոք որոնք որոշում են իրենց ապագա մասնագիտությունը մանուկ հասակում մտածելով, թե նրանք ուսուցիչներ են, բժիշկներ կամ օթաչուներ, իսկ որոշ մարդիկ որոշում են այդ իրենց ծնողների խորհրդով, իսկ մյուսները իրենք են որոշում այդ ընտրությունը։ Մասնագիտական կողմնորոշումը բարձրապես աշխատան գտնելու եւ գումար վաստակելու նպատակ չի հետապնդում։ Մարդը հնարավորություն ունի իր ջանքերի եւ գիտելիքների շնորհիվ հասնել ավելիին։ Հենց այդ նպատակին է ծառայում մասնագիտության ընտրությունը։ Մարդը փորձում է գտնել այն ճանապարհը, որը հնարավորություն կընձեռի ինքնադրսևորվելու։ Մասնագիտության ընտրության հարցը կարևոր անձնական որոշում է։ Մասնագիտական ինքնորոշման էությունը կայանում է ընտրված մասնագիտության զբաղմունքի, աշխատանքի շրջանակներում անձնական հետաքրքրության եւ իմաստի փնտրման ու այն գտնելու մեջ։ Աննուշ Շահրամանյանը, Արմենի մայրը, մասնագիտությամբ մանկավարժ համարձակորեն խորհուրդ է տալիս ծնողներին չոտնահարել երեխաների իրավունքը եւ երեխաներին իրենք ընտրեն իրենց մասնագիտությունը, որովհետեւ անհասկանալի հասկանալի է, ինչու պետք է երեխան մի ամբողջ կյանք զբաղվի այնպիսի գործով, որ սրտամոտ չէ։ Իսկ Արմենը սովորելով հումանիտար հոսքում այնուամենայնիվ ընտրել է տնտեսագիտությունը որպես ապագա մասնագիտություն։ Մասնագիտական ինքնագիտակցությունը միջամտում է Մանուշ Բալայանը, մարդու ինքնագիտակցությունն է, որի համար որոշակի աշխատանքային գործնեությունը միջոց է, որպես կայացած անց սեփական արժանապատվությունը հաստատելու համար։ Լուսինե Սարգսյանի եւ իր մայրիկի միջև հակասությունը մասնագիտական կողմնորոշման շուրջ է։ Լուսինեն երազում է դառնալ դերասան, մայրիկը դեմ է, աղջկա համար ընտրել է հոգեբանությունն ու մանկավարժությունը, չձախողվելու նպատակով Լուսինեն փորձում է ջանքերը։ Ժամանակակից հասարակությունը շրջանավարտից պահանջում է խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու ունակություն, կյանքի փոփոխվող պայմաններին հարմարվելու հմտություն, ինքնուրույն անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերելու կարողություն եւ դրանք գործնականում կիրառելու հճկունություն։ Այսօր մասնագիտական ընտրություն կատարելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Հենց այն պատճառով, որ հասարակությունը յուրաքանչյուրին ընտրության լայն հնարավորություն է տալիս։ Իսկ որքան շատ է հնարավորություն, այնքան դժվար է ընտրություն կատարելը։ Հենց սա է պատճառը, որ 8-ից 12-րդ դասարանների մասնագիտական կողմնորոշման հարցն անհանգստացնում զգուշացնում է ոչ միայն աշակերտներին, այլ նաև ծնողներին եւ ուսուցիչներին։ Անհրաժեշտ է առաջին հերթին պատկերացում ունենալ սեփական անձի հետաքրքրությունների եւ կարողությունների շեղ եւ թույլ կողմերի մասին։ Կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են քեզ ընկալում ուրիշները։ Երկրորդ հերթին անհրաժեշտ է ծանոթանալ մասնագիտությունների աշխարհին, այս կամ այն ոլորտի պահանջներին եւ հնարավորություններին։ Բարձր դասարաններում հարկ է լինում կողմնորոշվել հետագա մասնագիտական ուղու ընտրության հարցում։ Հաճախ պատահում է այնպես, որ մասնագիտություն ընտրելը եղել է ոչ բավարար մտ գնահատացված եւ գիտակցված։ Դեռ փոքր տարիքից մենք որոշում ենք, թե ինչ ենք ուզում դառնալ։ Հաճախ պատահում է այնպես, որ ի կատարածվում էր բոլոր երազանքները։ Դեռ փոքր տարիքից ես ցանկացել եմ դառնալ դերասանուհի։ Փոքրուց սեր ունեի կինոյի եւ թատրոնի հանդեպ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո երազում եմ դերասանուհի դառնալ։ Երազանքներս լոկ երազելու համար չեն։ Ամեն ինչ կանեմ, որ երազանքներս ի կատարածեմ։ Կարծում եմ մասնագիտություն ընտրելը ծնվելուց հետո երկրորդ կարևորագույն քայլն է, որ պետք է անենք։ Գայանե Հարությունյանն ինքնուրույն որոշում է կայացրել, նրան ոչ խանգարել են, ոչ միջամտել։ Մասնագիտական կողմնորոշման Գայանեի տարբերակը ցանոթ, ինչ որ առումով դասական պատկեր է։ Իմ մասնագիտության ընտրության հարցում ես կողմնորոշվել եմ դեռևս 7-րդ դասարանում։ Ինձ գրավում էին իմ հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհու կրթելու եւ դաստիարակելու կարողությունները։ Նրա դասերին դինում էի ուշադիր, միանում նրա ճիշտ խոսելու արվեստով։ Ինչու եմ ասում արվեստ, որովհետեւ այսօր շատ քչերն են կարողանում ճիշտ խոսել։ Ուսուցչին սիրեցի, բնակարանաբար առարկան եւս գրավեց ինձ։ Որոշեցի անպայման նմանվել նրան եւ սկսեցի առավել մանրամասն ուսումնասիրել հայոց լեզուն եւ գրականությունը։ Նրան հաջողվում մրսեր ակնացնել հայոց լեզվի ակնածանք ուսուցչի նկատմամբ։ Հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո բախտս բերեց եւ ինձ այժմ դասավանդում է հիանալի հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետ եւ ես այս իմ ընտրության համար շնորհակալ եմ իմ երկու ուսուցչուհիներին եւ հուսով եմ որ կարողանամ նրանց գործը շարունակել։ Ես կարծում եմ որ ուսուցչի գործը լավություն անելու պես բան է։ Իմ ուսուցիչները ինձ լավություն են արել, իրենց իմացածը փոխանցել են ինձ, իսկ ես իմ իմացածին նորն ավելացնում ներկայացնելով պետք է փոխանցեմ ապագա սերունդներին, իսկ նրանք էլ թող գնահատեն ուսուցչի գործը, քանզի ինչ էլ տաս, այն էլ կստանաս։ Դաս միջոցառմանը Մանուշ Բալայանը նախատեսել էր եւ տեղին օգտագործել նաեւ թեմային վերաբերող որոշ տեսանյութեր։ Աշխատաշուկայում առաջարկի եւ պահանջարկի միջև գոյացած անդունդը մեղմել է պետք։ Հին եւ ավանդական մասնագիտություններին զուգահեռ օրավոր ծնվում են նոր մասնագիտություններ, որոնց ընտրության հարցում հաջող ձեռն պահեն մնում շրջանավարտները։ Բարեբախտաբար Արմինե Պետրոսյանը նոր մասնագիտության ջատագով է, ընտրելով քաղաքագետի վերջերս ձևավորված ստացված մասնագիտությունը, ապագա քաղաքագետը կփորձի սեփական մասնագիտությամբ իր պետության հիմքերն ամրապնդել համապատասխան ոլորտում, ցուցաբերելով անհրաժեշտ ճկունություն եւ վարպետություն։ Հանքագիտություն մասնագիտությունում դրել եմ դեռևս 10-րդ դասարանից, քանի որ իս դուր էր գալիս քննարկել քաղաքական հարցերը, ավելի խորանալ քաղաքականության ոլորտում եւ գուցել երկրների միջև առաջացած հարաբերությունները։ Քաղաքագիտություն կամ քաղաքական գիտությունը այնպիսի գիտություն է, որն ուսումնասիրում է քաղաքականության վերաբերյալ մարդու եւ հասարակության կապը պետական եւ ոչ պետական կառույցների, պետության եւ այլ կառույցների հետ։ Ուսումնասիրում է նաեւ պետության վարած քաղաքականությունը եւ դրա նպատակահարմարությունը առանց առանձին ոլորտներում։ Քաղաքագիտություն առարկան նոր ձևավորված սոցիալական ճյուղերից է, որը ինձ ողջևորում է, քանի որ ես ապագայում ասելու կունենամ։ Հումանիտար հոսքի այս տարվա շրջանավարտներն այս անգամ գերադասում են օտար լեզուների իմացության կարևորությունը։ Աննա Մուսայելյանը ապագա լեզվաբաններից է, ով երազում է առանց միջնորդի շփվել հայրենիք ժամանած զբոսաշրջիկների եւ հյուրերի հետ։ Մասնագիտության կողմնորոշման հարցում շատ եմ տատանվել, բայց միցս քննարկվել եւ քննարկվում է այդ հարցը։ Քննարկել եմ թե ծնողներիս, թե հարազատներիս եւ թե ուսուցչուհիներիս հետ։ Այժմ իմ կյանքի ամենավճռորոշ պահն է մասնագիտության ընտրության հարցում։ Քանի որ մեր երկիրը դարձել է տուրիստական երկիր, տարեստավլի ավելանում են զբոսաշրջիկները թե գործնական նպատակներով եւ թե զուտ հետաքրքրության համար, հետաքրքիր է ուսումնասիրել օտար լեզուն։ Որոշել եմ ավելի խոր ուսումնասիրել անգլերենը, հատկապես, որ այն միջազգային լեզու է։ Ամեն անգամ, երբ մեր երկրում տեսնում ենք այլ ազգի մարդկանց հաճելի է, երբ կարողանում ես պատասխանել նրանց ուզող հարցերին, շփվել նրանց հետ, ծանոթացնել մեր երկրին, մեր մշակույթին։ Սակայն ամեն ինչից ադ ես շատ եմ սիրում իմ լեզուն, հայերենը։ Ունեմ բավարար գիտելիքներ հայերենից եւ մեծ տեղ եմ տալիս մայրենի լեզվին, բայց չեմ ուզում բավարարվել միայն հայերենով։ Դրա համար ուզում եմ նույն գիտելիքները ստանալ նաեւ անգլերենից։ Իմ կարծիքով լավ անգլերեն իմանալու համար պետք է գերազանց տիրապետես քո մայրենի լեզվին եւ ես առաջնորդվում եմ հետեւյալ կարգախոսով. ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Մայրենի լեզվից հետ ուսումնասիրելով օտար լեզուներ, ես կընդլայնեմ իմ աշխարհայացքը, իմ մտահորիզոնը։ Կփորձեմ իմ ուժերի ներածին չափով լավ տիրապետել անգլերենի կփորձեմ իմ խելքով ու շնորհքով արժանի մատուցել իմ ժողովրդին, որ เป զի դառնամ արժանի պահանջված մասնագետ, քանի որ միշտ էլ լավ մասնագետի պահանջարկը մեծ է։ Մանուշ Բալայանը նախատեսել էր շրջանավարտներին ներկայացնել նաև համացանցում տեղ գտած մի փոքրիկ տեղեկություն այն 10 մասնագիտությունների մասին, որոնք երջանկություն կարող են բերել։ Ըստ այդ տեղեկության Չիկագոյի ազգային կենտրոնի աշխատակիցները տեղի համալսարաններից մեկում կատարել են հետազոտություն, թե որն է մարդուն երջանկություն ապարգևող մասնագիտությունների top 10-ը։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այն մասնագիտությունների ներկայացուցիչներն են իրենց երջանիկ զգում, որոնք ցույց են տալիս իրենց շնորհը, օգնելով հասարակությանը, կարողանում են ապահովել իրենց վաստակը։ Ահա ամենաերջանիկ մասնագիտությունների 10-ը։ Հրշեջներ, նրանց 80%-ն ասել է, որ ուրախությամբ է փրկում մարդկային կյանքեր։ Բժիշկներ, մարդկանց օգնելը նրանց հնարավորություն է տալիս երջանիկ զգալ։ Արվեստագետներ, գրողներ, դերասաններ, երգիչներ, նրանք ունեն ստեղծագործական ազատություն։ Ուսուցիչներ, մանավանդ հատուկ դպրոցներում դասավանդող։ Հոգեբաններ նրանք գիտեն, թե ինչպես պետք է լուծել ոչ միայն իրենց, այլև ուրիշների խնդիրները։ Վաճառքի գործակալներ ֆինանսական ծառայություններ մատուցելը կարող է ուրախության աղբյուր հանդիսանալ։ Ամբարձիչների, էքսկավատորների վարորդներ, նրանցից շատերի համար կառավարել այդ մեքենաները մանկության երազանք է եղել, որն իրականացնում են հասուն տարիքում։ Վարսահարդարներ, դիմահարդարներ, նրանց համար գեղեցկացնելը գերագույն հաճույք է։ Դասի ավարտին տպավորությունները կիսեց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցիչը Ելիզավետա Միրզոյանը շատ գեղեցիկ գովելի նախաձեռնությունը կազմակերպել մասնագիտական կողմնորոշման ժամ Ինձ գիտեք ինչն է դուր գալիս։ Բուրմիլ երեխաները շատ ազատ են ու կարողանում են իրենք սեփական ընտրություն կատարել։ Եվ ես կողմ եմ։ Բոլորիդ ինչքան հնարավոր է ես կարող եմ նեցուկ լինել ձեր ընտրած մասնագիտության մեջ, օգնելու, հմտանալու, կայանալու գործում։ Ժամանակին մեր ընտանիքում էլ էր իմ մասնագիտության կողմնորոշման հարցում վիճաբանություն ցակել։ Ես էլ մտածում էի իրավաբանության եւ բանասիրության մեջ։ Երկուսն է սիրում էի։ Հայրիկս խորհուրդ հետևեց իրավագիտությունը ու ես կայացա բանասիրության մեջ եւ այսօր զգում եմ, որ իսկապես դա իմ մասնագիտությունն է, հայոց լեզվի գրականության մասնագետ դա իմ կոչումն է լինել մանկավարժ սիրում եմ իմ գործը եւ մեծ հաճույք եմ զգում իմ գործից նույնը ցանկանում եմ բոլորից դուք ընտրեք այնպիսի մասնագիտություն որ հնարավորություն ունենա կայանալու այսպես ասած լողակ այնքան ազատ լինեք որ կարողանաք այդ մասնագիտության մեջ իսկապես կայանա, սիրել ձեր գործը եւ անպայման ձգտել այն բանին, որ ձեր գործով ինչ որ մի լավ բան ստեղծեք, ինչ որ օգնություն, ինչ որ ձևով դուք կարողանաք հասարակությանը անպայման պիտանի լինել, արժանավոր մարդ դառնալ։ դասն ավարտվեց ամփոփելով 10 միջոցառումը, իմի բերելով ծնողների, ուսուցիչների, երեխաների, տեսանյութերի, օժանդակ նյութերի տեսակետներն ու կարծիքները եղան եւ առաջարկություններ, Համապատասխան մարմիններին ծնողների կողմից առաջարկ եղավ մշակել մեր երկրում պահանջարկվայելով մասնագիտությունների ցանկը այն նախապես ներկայացնելով դպրոցականներին, որ เป զի վերջիներս ճիշտ որոշում կայացնելու եւ ապագայում անհերանկարային իրավիճակներից խուսափելու հնարավորություն ունենան։ Հումանիտար ասել է թե մարդասիրական, մարդասիրական ասել է թե խաղաղասիրական։ Հումանիտար հոսքի շրջանավարտների անելիքներն առավել քան կարևոր են։ Լինել նախ մարդ, քաղաքացի, ապա մասնագետ։ Սա հասկանում են դասյորվա մասնակիցները եւ մտավախություն չունեն, որ վաղն աշխատաշուկայում պահանջված մասնագետներ չեն լինի։ Նրանք հասկանում են, որ չնայած աշխատաշուկայում հումանիտար, մարդասիրական, խաղաղասիրական մասնագիտությունների ավելցուկ կա, բայց նաև խաղաղության պակաս կա։ Նրանք իրենց մասնագիտությամբ հումանիզմի խաղաղության քարոզիչներ կդառնան եւ կփորձեն ամեն գնով պահպանել խաղաղությունն ու պետության սահմանները անկախ ոլորտից լավ մասնագետի կարիք միշտ կա։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա դեկտեմբերի 2-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք